Այսօր աշխարհի ավելի քան 100 երկրում նշում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանության միջազգային օրը։ Տոնը նշվում է նաև Արցախում։ Սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունների նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է միջոցառում։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի դահլիճում տարբեր աստիճանի հաշմանդամություն ունեցող անձինք էին նրանց ուղեկցողների հետ միասին։ Համերգի նպատակը սոցիալական այս խմբին ուշադրության կենտրոնում պահելն ու առօրյա հոգսերից գոնե մի քանի ժամով կտրելն է, ասում է սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարության սոցհաջակցության եւ հաշմանդամների հիմնահարցերի պետ Սամվել Իսրայելյանը։ Վերջին տարիների ընթացքում մշակում եւ թարմացում է հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության տարեկան ծրագիրը, որտեղ ներառված են այն բոլոր դրույթները, որոնք իրականացվում է պետության կողմից հաշմանդամների նկատմամբ եւ այդտեղ ներառված են այն բոլոր ծրագրերը, որոնք պետք է իրականացվեն այս կամ այն մարմնի եւ օղակի կողմից։ Եվ եթե վերլուծենք որպես տարեկան, այսպես ասած, գնահատման արդյունք, բնականաբար կան օղակներ, որտեղ բարբերաբար ամենօրյա աշխատանքն է տարվում հաշմանդամների նկատմամբ Արցախյան պատերազմի վիրավորների միության նախագահ Դավիթ Բաբայանը հարցազրույցներից մեկում նշել է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո հաշմանդամների թիվը ավելացել է 178-ով։ Սամվել Իսրայելյանը ընդգծում է. «Բոլորս պետք է անենք հնարավորը, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք իրենց հասարակության լի իրավ անդամներ զգան»։ Նրա խոսքով, այս տարի 25-ից 30 ծրագիր է իրականացվել։ Հանրապես բոլոր ծրագրերն կարևոր են, անհրաժեշտ են, սկսած բուժ սպասարկման, բուժօգնության վերականգնողական ծրագրերից, կրթության ստանալու հնարավորություններից, առողջարանային բուժման, պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով ապահովման, անհրաժեշտություն է առաջանում նշված ծրագրերում բարբերաբար թարմացնել, համապատասխանեցնել այն ստանդարտներին, որը կիրառվում է այսօր Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրը տարին մեկ անգամ է նշվում, բայց նրանք ամենօրյա խնամքի ու ուշադրության կարիք ունեն, ասում է զրուցակիցս ու հավելում. միայն պետության ու հասարակության համատեղ աշխատանքով կարող ենք օգնել ու թեթևացնել եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց եւ նրանց խնամակալների հոգսը։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։